Ти ж знаєш, хто і де буде блажений. Да, две тысячи лет терзает нас, но мы веруем. Я вот только недавно прочитал, как мучили апостолов. Четвертовали, жгли, на скормление зверям отдавали. И подумал, что ничего не изменилось в этом грешном мире, только звери — Шкури поміняли. Ніч поволі збігала, втікала у своє чорне лігво, її проганяли охриплими голосами півні. Невдовзі загаркотіли корби, почулися голоси. Раз по раз скрипіла хвіртка. Кликали Дмитрову матір то чоловічі, то жіночі голоси. Хтось заходив, виходив, а коли заяснів день будинок ожив. Хвіртка весело скрипіла. Это я специально такую музыкальную калитку сделал, засмеялся Дмитро. Сразу слышно, что гость к тебе идет. Із різних кінців села приходили люди привітати шанованих людей, і кожен ніс якісь гостинці. А потім на величезній терасі жінки накривали столи. Вот увидите наших людей, радів, як дитина Дмитро, наслухаючи той веселий рух за дверима і збуджені голоси. Если бы не поддержка этих людей, я согнулся бы давно. У меня прекрасные земляки. Ты, Василю, увидишь настоящую Россию, новгородскую, что была частью Киевской Руси. Это тебе не Москва. Я сам там задыхаюсь. Там много злых, пьяных, нахальных. Дух там разрушителен и нехорош. Гордыня их погубит. А ну, давай, мужики, к столу. Двері широко відчинилися, і на порозі з'явилася невисока круглолиця жінка. Ми здійся на вашу честь, цілий пір закатаєм. Василь і Гліб перенесли Дмитра у візок і викотили його на терасу до довгого столу, що вгинався від солі, пляшок, тарілок. Василь розгублено дивився на бурхливу радість цих щирих людей, що збіглися сюди мало не з усього села, щоб побачити тих, що страждали разом із Дмитром, якого вони безмежно любили. Дмитрове бліде, мученицьке лице світилося дитинною радістю. Коло воріт зупинилася підвода. З неї зіскочив невисокий дід. у зашмульганій куфайці і заспішив до тераси. О, дед Тимоха на своей госпоже приехал. Не на госпоже, ошкірив дупласті ясно з кількома пеньками старий, а на кобыльем такси. Садись, дед, вон а есть место. Дай Нюра на людей поглядеть да поздороваться. Він простягнув невеличку в темних борозенках руку Глібові, Василеві, Дмитрові, шанобливо вклонився усім трьом і сів до столу. Йому налили чарку, поклали ложку. Дід Тимоха висушив її до дна, розчервонівся. Кутуляв шмат хліба з квашеним огірком і говорив до Гліба. Вот ты, сынок, из Москвы. Я там еще финскую бывал. У вас там появился очень уважительный человек. Шириновский называется. Я его очень уважаю. Когда будете снова заседать, передай ему от деда Тимохи привет большой. Я его настолько ценю и уважаю, что на его честь и кобылу назвал. Теперь она у меня мадам Шириновская дикая, неуправляемая, никому не дается, только мне. А к Индийскому океану не норовит побежать? Крізь сміх запитав Гліб. В том-то и дело, что только туда хочет убежать пастись. Здесь все, извините, обосрала, так подавай ей дальние берега. Фу, что ты, дед, выражаешься так некультурно перед такими людьми? цыкнула на старого котрась из жінок. А он меня и спрашивал, хочу я такой России, как он метит, ще більше почервонів старий. А кто нас когда и спрашивал? Делают, что хотят, донеслося за столу. Вот именно. И все от имени народа. А люди думают, что здесь одни только психи живут. Стыдно перед миром. Если бы отец только психи этого хотели. А то так думали и люди уважительные, — похитал головой глиб. Например, люди священнического сана мечтали о Константинополе, Палестине, Сирии, Русской Америке и том же Индийском океане, как о русской территории и мечтали вас туда погнать, дабы превратить во Владимирскую или Харьковскую губернию. И об Индийском океане мечтали. О, Господи, почулося неподалік. С ума посходили наши вельможи. Сами спокойно не живут и другим не дают. Собаки на сеня. Балачку обірвав гул мотора. Коло воріт зупинилися червоненькі Жигулі, і невдовзі до гурту підійшов молодий засмаглий чоловік. О, наш фермер явився. Заході, Федор. Він привітався, окинув поглядом застілля. Готорят баби, що гості к нашому мітяю із Москви і Києва приїхали. Дай, думаю, і я загляну. Він потис Глібові і Василеві руки. «Садись, парень. Я сейчас там кое-что привез. Пошли, мужики, поможете. Вони занесли якісь ящики, мішки і поставили на терасі. День був сонячний, теплий. Від лісу несло хвоєю, опалим листям. Василь дивився на це імпровізоване радісне застілля, слухав людей щирість, наївність і доброта яких хлюпала через край. І думав, що йому давно так добре не було. Ще рівно добу тому він думав про цей народ зовсім інакше, там, у розтерзаній гріхами і злом столиці, яка давно перетворилася у величезну духовну калабаню куди стікаються мутні рівчаки людських нечистот, поглинаючи живі і чисті. До душу з цих простих, працьовитих людей ще не добрався короїд шовінізму, що так невблаганно тлумить національне дерево цього народу, починаючи з його верхівки. Ця жива, здорова православна віть, захована серед річок, озер і лісів, залишилася неушкодженою. Проводжали Василя аж на полустанок у сусіднє село, де була вузлова станція. Все знову нагадувало йому кадри з якогось цікавого фільму, де у масовках грають талановиті актори. Біля воріт з'явилося кілька підвод, кілька машин і пара сиво-білих коней у яблуках. Василь зачудовано дивився на тих гривастих красенів, що тупцяли коло воріт. «Это мої, гордо мовив фермер. Тепереча я їх розвожу. То у нього наслідственне, мовив дід Тимуха. Его прадед когда-то имел конный завод. Вон а таких красавцев разводил. В армию забирали. Дмитра посадили в машину, жінки, чоловіки повсідалися на підводи, а Глібові й Василеві запропонували тих гривастих красенів. Ти, отець, садись вона на ентага, сказав молодий конюх до гліба. А ти, хахол, вона наїнта. Помоч? Він торкнувся Василевого ліктя. Василь розсміявся. Вперше це слово не дратувало і не ображало його. Дякую. Я сам колись в дитинстві любив верхи на конях скакати. Я вам малась гостинцев привез. Там в багажнике гречиха, мука, яблоки. Василь заперечливо замахав руками. Що ви? Мені нічого не треба. Я все маю. До того ж батьки допомагають. Не треба. Дякую, але нічого не треба. На нього напали гуртом. Не слушай его, Федор. В Украине, говорят, голод начался, как в тридцать третьем. На улицах трупы валяются. У нас один мужик в Москву ездил, да видел человека, что рассказывал. Василь розреготався, а Гліб сказав голосно: Опять вас надули. Вы поедьте да посмотрите. Вся Москва забита продуктами с Украины. Только птичьего молока нет. Да это вранье? Ну, слава богу, что есть. А ты, Василий, бери. не лишнее будет. Його майже висадили на гривастого в яблуках. Так їхали вони кілометрів чотири, а за ними рухалися підводи, машини, лунали пісні, заливалася гармошка і дрібно бриніла балалайка. На цю веселу, незвичну процесію виглядали із за затинів, оглядалися перехожі і перепитували в армії чолі. кого проважають, али женють? А где же невеста? А з дідом Тімохой збіжала, пожартував гармоніст. Ми з тобою, Глібе, як білогвардійські генерали, засміявся Василь. Это точно. Вот ты и увидел Россию не московскую и убедился, что она, как и Украина, разная. Народ и та имперская свора не родня. Разве этим людям приходит в голову на кого-то нападать, кого-то освобождать, кому-то навязывать свой язык, кого-то грабить? Свое отдадут с радостью. Ты же слышал, как тебе кричали «Гутарь Василий Пахохладский». Так интересно. Вроде бы и по-русски, но немножко буквы не те. Красиво. Они же как дети. Вона я недавно к родне в Україну їздив, докинув Федір, що теж їхав верхи на коні, але карму. Так я там анекдот услышал. Гутарят Кацап и Хохол. Говорит русский. Что-то у вас слов много непонятных. Ну что, например, как это понимать слово «незабаром»? Это за баром или перед баром? А Хохол говорит ему, «Да у вас тоже много непонятного. Ну как, например, понимать ваше «сравни»? Он сделал уже это или нет?» Вершники засміялися. На полустанку Василь наполохано спостерігав, як із машини чоловіки діставали ящики, мішки, мішечки і носили на перон. Зупиніться, що ви робите? Куды це я подіну? Найдеш куда. Жена буде рада, загалготіли жінки, як гуси. Ей, Льолька, ти у нас самая бойкая, розпорядився дід Тимоха. Выть вперед и придерж паровоз, пока мы здесь все затащим. Погрузим все, вон а тогда пусть и едет. Швидка, кругленька молодечка рушила по перону, а їй навздогін полетіло. Да только машиніста, не тронь, не оторви нічого, чоловіку, пусть живет. Долго не держи. Василя обіймали, цілували, і він усіх обіймав. На нього дивилися розчулені і водночас сумні очі. Він обійняв Дмитра. Кріпися, друже і це випробування витерпи. Пам'ятаєш? Блаженні голодні і спрагненні правди, бо вони наситяться. Блаженні гонимі за правду, бо їхнє царство небесне. Та і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває.